Pirmoji kronikų knyga, 15 skyrius. Dovidas pasistatė namus Dovido mieste, paruošęs vietą ir ištiesęs palapinę Dievo skryniai, Dovidas sakė, niekam nevalia nešti Dievo skrynios, tik levitams, nes juos viešpats išsirinko Dievo skryniai nešioti ir jam amžinai tarnauti Dovydas sušaukė visą Izraelį į Jeruzalę, kad atgabentų viešpaties skrynę į jai paruoštą vietą. Dovydas surinko Arono palikuonis ir levitus. Kehato palikuonių buvo vyriausiasis Urielis ir jo broliai – 120. Merario palikuonių – vyriausiasis Asaja ir jo broliai 220. Geršomo palikuonių, vyriausiasis Joelis ir jo broliai, 130. Elicafano palikuonių, vyriausiasis Šemaja ir jo broliai, 200. Hebrono palikuonių, vyriausiasis Elielis ir jo broliai, 80. Uzėlio palikuonių, vyriausiasis Aminadabas ir jo broliai, 112. Po to Dovidas pasikvietė kunigus Cadoką ir Abjatarą, bei Levitus, Urielį, Asają, Juelį, Šamają, Elielį ir Aminadabą. Ir jiems tarė, jūs esate Levitų šeimų vadai pasišventinkite jūs ir jūsų broliai, kad galėtumėte atgabenti viešpaties Izraelio Dievo skrynę į vietą, kurią jai paruošiau. Kadangi pirmą kartą jūsų nebuvo, viešpats, mūsų Dievas ištiko mus, nes netinkamai jo ieškojome. Kunigai ir levitai pasišventino, kad galėtų atgabenti viešpaties Izraelio Dievo skrynę. Levitai nešė Dievo skrynę kartimis ant savo pečių, kaip Moze buvo įsakęs pagal viešpaties jam duotą žodį. Dovidas įsakė Levitų vyresniesiems paskirti brolius gesmininkus su instrumentais, arfomis, psalteriais, cimbolais, kad skambindami keltų džiaugsmingą triukšmą. Levitai paskyrė Juelio sūnų Hemaną, Berechijo sūnų Asafą, iš Merarių, Kušajo sūnų Etaną, su jais kitos eilės tarnautojus – Zachariją, Jazielį, Šemiramotą, Jahielį, Unį, Elijabą, Beną, Maseją, Matitiją, Elifelehuvą, Miknėją, bei vartų sargus Obed Edomą ir Jejelį. Gedotojai Hemanas, Asafas ir Etanas skambino variniais cimbolais. Zacharija, Azielis, Šemiramotas, Jehielis, Unis, Elijabas, Masėjas ir Benajas skambino psalteriais. Matitijas, Elifelehuvas, Miknėjas, Obet Edomas, Jejelis ir Azazijas skambino arfomis seminitų gaida. Kenanijas buvo levitų gedojimo mokytojas, nes buvo įgūdęs gedoti. Berechija ir Elkana buvo durininkai prie skrynios. Kunigai Šabanijas, Juozapatas, Netanelis, Amasajas, Zacharijas, Benajas ir Elezeras trimitavo priešais Dievo skrynę, o bet Edomas ir Jehija buvo durininkai prie skrynios. Dovidas, Izraelio vyresnieji ir tūkstantininkai su džiaugsmu ėjo pargabenti viešpaties sandoros skrynę iš Obet Edomo namų kadangi Dievas padėjo levitams nešusiems viešpaties sandros skrynę, tai jie aukojo septynis jaučius ir septynis avinus. Dovydas vilkėjo plonos drobės drabužiais, kaip visi levitai, kurie nešė skrynę, gesmininkai ir kenanyje, kuris vadovavo gėdojimui. Dovydas vilkėjo dar ir lininį efodą, Taip izraelitai gabeno viešpaties sandros skrynę džiugaudami rago, trimitų, cimbolų, arfų ir psalterių garsams palydint. Kai viešpaties sandoros skrine pasikė Dovdo miestą, Sauliaus duktė Mikalė, žiūrėdama pro langą, pamatė grojantį bei šokantį karalių Dovydą ir paniekino jį savo širdyje.